Nema veze, idemo mi s svojim poslom. Hmm. Bismillah, alhamdulillah, salatu wa salam, salallahu wa vedu. Rekli smo da ćemo govoriti o čemu? Znači prije onog kraja zabranjeno na mrske armene. Da, što nam ne treba, kada fjela su nam kohara jedan fiderik, tako da ne bilo nam ne. Lični hrad lakt, to nam ne treba, da to se prošli. Lakt, to... Asr, aha. Bismillah, alhamdulillah, salatu sa rasulullah. Znači, mi smo, govorimo naime o na namaskim šartovima. I rekli smo da je jedan od namaskih šartova nastup namaskog vremena. Po mišljenju, znači, većine uleme. Hanefi je inače ovo fajda za vas, nastup namaskog vremena ne obrajaju šartove. A, ali to smatraju jednostavno šerijetskom postavkom za namaz, a nije to za šart. E, ali to je u principu jezičko razilaženje gdje šta smijesti, rezultat je isti i kod njih nije dozirano prije namaskog vremena klanjati. Što se tiče namaskih vremena, odnosno kada je zabranjeno klanjati, to moramo pojasniti sljedeći. Prvo, Kada kažemo zabranjeno klanjati, mislimo na nafile. Znači, na nafile dobrovoljne namaze. A što se tiče na fila, znači sljedeće što imamo izuzeti i pojasniti je izuzimaju se iz ti zabranjeni vremena e, na file sa sebebom. Znači na fila koja ima određen uzrok. Šta to znači? Ako znači na fila ima određen uzrok, iako pada u ta namaska vremena kada je zabranjeno klanjati, ona se može klanjati. Na primjer, Tehijetul Meščit. Zašto zašto se dehijetul mešćid može klanjati i kada je zabranjeno klanjati? Može se klanjati iz sljedećeg razloga. Prvo, hadis koji govori o tome poslanik sa selama kaže ko uđe u džamiju neka ne sjeda dok ne klanja dva rekata znači da li je poslanik u tom hadisu izuzeo neko vrijeme nije izuzeo neko vrijeme drugo da li je poslanik u tom hadisu povezao ta dva rekata sa bilo kojim namaskim vremenom Znači, da na file sa sebebom nisu uopšte tema namaskih vremena. Namaska vremena imaju svoju temu, znači namaze koji su farzovi, namaze koji su na file, vezani za farzove. Ili opšte na file, znači kad čovjek hoće da klanja, bez nekog posebnog razloga. Ali na fila, odnosno, nećemo reći na fila, nego namaz sa razlogom, znači namaz sa razlogom, on nije vezan za namasko vrijeme samim tim ono i ne utječe na njega nego kad se pojavi razlog ta će se i obaviti u ovom slučaju to je šta ulazak u džamiju Jeste skontali u čemu, u čemu se radi? Kad neko rekao zašto ti je tu mešit? Pa zato što ta namaska vremena koja su, koja su zabrana, nisu uopšte vezana za njega. On je znači vezan za sebe određeni. I on kad se dogodi, radi se to dijelo. A ovo je vezano za namaska vremena, da on ima, ono ima svoj propis. Koja su to namaska vremena? Nakon klanjanja sabahskog farza, pa dok sunce ne odskoči za jedno koplje, jedno 15-20 minuta nakon izlaska. Petnesta za zeta šta nakon izlaska najpokuđenije, znači u to, to je vrijeme, ali ono gdje je najpokuđenije kad sunce izlazivaš. ranijeg indijskog farza pa do zalaska sunca, a najpokuđenije je kad sunce zalazi. Dobro, nismo još do toga došli. Znači, sad je ovo su dva, znači, kranja namaza koja su malo poduža. Znači, od savaskog farza dok sunce ne odskoči za jedno koplje i od e, ikindijskog farza pa dok sunce ne zađe bukvalno. I postoji to jedno vrijeme koje je najkraće u tom vremenu, a to je kad je sunce baš na polovini neba. Dok ne, ne skrene sputanje, to je jedno 4-5 minuta nakon Znači dovoljno je da krene pa da bude dozvoljeno kojeg. Znači, rekli smo, ta pokućena vremena ne odnose se na koje namaze? Sa sebebom. Sa sebebom i koje još? Na farzove. Znači ako moraš klanjati farz, onda u tom slučaju ne vredi, ne vredi te. Pa recimo čak ustaneš na sabah, klanjat ćeš sabah farz, bez obzira što sunce baš izlazi tada u to vrijeme. Šta je razlog tom, tim zabranom? Spominju se dva razloga. Prvi je spomenut u hadisu, a to je da sunce izlazi i zalazi kroz šetanove rogove, kroz šeitanove rogove, tako da klanjanje u to vrijeme je jedan vid poistovjećivanja sa njegovim obožavavcima, te je s toga pokuđeno. A drugi razlog, navodi Ibn Taymi, odnosno mudrost, jer ima razlike između mudrosti i razloga propisa. Mudrost propisa je jedno, a razlog propisa je nešto sasvim drugo. Mudrost navodi izbjegavanje prezasićenosti namazom. Znači, možda sada je malo ljudi koji toliko oklanjaju ali ima ljudi koji pogotovo prije mnogo i često klanjaju obično je dobrovolje na file i tako dalje e sad kaže jedin mi je duša obično se prezasiti i malo ljudi koji znaju sami sebi nađi granicu pa je onda šerijat kao da je odredio e tu je ta negdje granica ta dva vremena da ne bi došlo do prezasićenosti ne treba klanjati Allah zna najbolje. Dobro. To je to. Hm. Završili smo sa namaskim vremenima. Je li ima neke nesnoće ili nešto? A? Nama, njeno namasko vreme počinje od duha namaza pa do predik Indiju. mm. To je što se tiče džume, ali to će doći nam kad budemo radili. Znači, predakšan, kad dođemo džamiju, problem kad god dođu na klanjam Boš. Jer sebeb te hitul mešći da je šta? Ulazak u džamiju. Znači nije vezano za neko vrijeme. Znači ovi hadisi ne dolaze nisu u kontradiktornosti s ovim i ne odnose se na to. Ovi hadisi koji zabranjuju obavljaju na fila u tom vremenu e, odnose se prije svega na dobrovoljne namaze, koji su nemaju nekog razloga. A ovdje kad je došao razlog određen, on se navodi. Drugo, e, tretul mešćin po mnogima nije na fila uopšte, to je vađi. Tako da se i na to ne odnosi. Jer kažu, šta, šta je dokaz da je vađi? Kažu da je poslani selem prekinuo hudbu. A držati hudbu je farz. Slušati hudbu je farz. Slušati hudbu je farz poslan se je prekinuo hodbu u Buhari stoji i čovjeku koji je došao i rekao i sjeo, pitao ga, si klanio dva rekata kaže nisam, ustani i klanje znači prekida nešto što je farz a, obraća se čovjeku kome je farz slušati da, da ne sluša nego da klanja i slično znači to bi se to se može vratiti samo ako je nešto obavezno ali tako li nije da neki neobavezan postupak ne bi sva ta procedura bila i prekidala se sve to tako zbog samo jednog čovjeka u tolikoj masi. Ako čovjek uđe u džamiju kad je zan a ovaj, nakon je zana odmah se ona drži fudbal. Hoće oklanjati ta dva rekaza do kući jezan ili će sačka da izuči jezan Ne mora, ne mora, ne mora čeka da izuči jezan. Znači on čim dođe sjedne i gotovo. Hoće li klanjati na etihetu ili mesečet? ja. Čim uđe u džanu? Bez obzira što uči jezan. Nema veze to, jer on... <clears throat> to se odnosi samo za... Učenje jezana nije farz. Odnosno, e, tetu mešćet nije farz vezan za, za Ja. Kontaš me, ne treba, neće čekat džemata, neće čekat ništa. Naprotiv, ako bi mogao klanjati prije nego što završi ezan, bilo bi još bolje. Mm zato što slušati hudbu je vađib recimo a slušati jezan nije slušati jezan je mustahab tako da ako bi mogo prije bilo bolje hmm. koji je sljedeći šart koji smo rekli obrađivati uklanjanje čistoće ja mislim no? nije poredan tim reda, redan smo rekli Ja, nema veze. Dobro. Drugi namanski šart o kome ćemo govoriti je uklanjanje nečistoće. U vezi s tim govorit u nekoliko tačaka. Prvo, šta je nečistoća? koju je vađib ukloniti. Drugo, sa čega to treba ukloniti nečistoću? I treće, kako otkloniti nečistoću? Čime se nečistoća može otkloniti? Prije govora o tome trebamo imati jednu stvar na umu, a to je da za uklanjanje nečistoće nije potreban bilo kakav nijet. Znači, ne moraš imati nekakav bog zna nijet, ništa, jednostavno to ti treba da ukloniš i tačka. znači o čemu? Prva tačka. Šta je nečistoć? Moramo praviti razliku između pojma nečistoća i prljavština. Nečistoća nije isto što i prljavština. Znači, nečistoća je samo ono za što je šerijat rekao da je nečistoća. kontate to. Nečistoće je, znači nečistoće je samo ono što je šerijat rekao da je nečistoće, da je nečisto. I usput budi rečeno, pravilo je da je sve što je Allah stvorio čisto. Znači sve što je Allah stvorio je čisto, osim onoga što je tekstualno, ajtom, ili vjerodostojnim hadisom rečeno da je nečisto. Kontate to. Neđaseta imamo dvije vrste tog. Neđaseta ili nečistoće. Imamo nečista bića to je prva vrsta i ta nečista bića koja su koja se smatraju na džasitu u šerijetu o se i ne govori ovdje o knjigama fikha i očišćenju jer to se ne može očistiti recimo svinja se smatra nečisto, nečistom makar je oprali u sto vode kontate to znači ne može se to ovaj, nikako ni na koji način očistiti. I zato knjige Fikha i ne govore o tome, u tom smislu čišćenje toga, znači nema tu čišćenja. Nego se govori o drugoj vrsti, a druga vrsta nečistoće je takozvana opisna nečistoća. Šta to znači opisna nečistoća? Znači, nešto je čisto, ali se je dogodilo nešto, pomiješalo se s nečim, pa je, pa je to opisano kao nečisto. Kontate to. E, to je ono o čemu se govori ovdje da treba očistiti. I pas isto, ja. Po jednom mišljenju. Po drugom mišljenju, kod psa je samo pljuvačka nečista. A, što se tiče Nečistoće je također na drugom osnovu Lema je podijelila nečistoću na tri dijela. Teška nečistoća, srednja i mala nečistoća. to je to. Je li ima neki nesnoće u vezi s nečistoćom? Pa jasno. Teška nečistoća, recimo, to su ove nečistoće koje su opisane, znači, šerijetom, kao što recimo svinja, kao što recimo izmet ljudski, mokraća i slično. muhafefe ova e, ta takozvana mala koju smo mi nazvali u principu nije, nije to mala, to ne možda bio adekvatan prevod nego radi se o toj nečistoći ko, koja je preko koje se prelazi kao što je recimo mokraća do muškog dojenčeta dok doji samo mlijeko kontate to A šta je ova srednja nečistoća? Šta konkretno še misli potom? Stavite tu upitnik, vraćam se kasnije na nju. Podsjetite nas da se vratimo posle drsa, da sad idemo dalje, da ne tražimo po, po ovoj knjizi. Hm. Znači, šta smo rekli, to je prva tačka, šta je nečistoća? Znači, sada govorimo o toj opisnoj nečistoći koja je došla na nešto i tako dalje. Sad je drugo pitanje bilo šta? Šta treba to očistiti? Kaže učenjaci sa tri stvari. Sa tijela, od jela i mjesta gdje ćemo klanjati. Sa tijela, odijela i mjesta gdje ćemo klanjati. Dokaz za obaveznost toga. Kaže Allah Đelšanu وَثِيَابَكَ فَتَهِرْ i svoju odjeću očisti. Znači svoju odjeću očistiti ovdje je naredba, a naredba je šta? Za obaveznost. Ajet sura Modesir četvrti ajet četvrti peti. dokaz iz sunneta, hadis. Poslanik sa selama upitan je o menstrualnoj krvi koji se nađe na odjeći, znači prilikom menstrualnog ciklusa, šta da se uradi s njim. Pa je naredio da se sastruže, znači pošto on zgruša, zgruša se ta potom da se očisti vodom, nakon toga da se to mjesto popršće i onda može klanjati u toj odjeći. Znači hadis je dokaz za šta? Mm. drugi hadis Poslani Selem je jednom klanjao u sandalama obući znači i u toku namaza skinuo je obuću i ashabi su skinuli svoju obuću nakon namaza poslanik ih je upitao zašto su skinuli svoju obuću rekli su vidjeli smo tebe da si ti iskinuo pa smo im iskinuli Onda je poslanik rekao, Džibril mi je došao i obavijestio me da je na njima ima nečistoće. Poslanik kad je dolazio, prolazio, zadesilo se nečistoće i Džibril ga je obavijestio. Znači, ovo je isto tako dokaz da je obavezno ukloniti to. Hadis je prenio ima Mahmed Ebu Davud, Ibn Abi Šejbe, Darim, Ibn Huzeime i drugim u toku namaza. Da. Međutim, ono svi govori se o odjeći, ali tako ili nije? Šta je za tijelo? Smo rekli tijelo, dijelo i mjesto na kome se gleda. Za tijelo, kažu učenjaci, dokaz su hadisi koji nam navode, koji, koji nam govore o čišćenju nakon nužde. Sjećate se oni hadisa, on je to lahkjavno. Znači ti hadisi govore o obaveznosti čišćenja tijela. Iako se može jednostavno reći ako je širijat naredi odjeću da se očisti onda je prirodno i normalno da tijelo očistiti treba prije odjeće. Ali i ti hadisi znači su dokaz da i sad ne ponavljamo iz umretu lahkama imate ih tamo. Svi govore o obaveznosti znači čišćenja tijela. Hmm. Jedan od najupečatljivijih hadisa, imate, imate ga tamo, umdetu lahkam, da, da je obavezno čišćenje tijela i onaj hadis seća se oni dvojice što su u kaburovima mučeni. Znači, jedan od njih zašto je mučen u kaburu? Kaže jednom kajim u komentaru tog hadisa u Zadul Maadu nisam on njemu problem što on se nije čistio od mokraće. Nego kaže, njegov problem je bio tog čovjeka što je u kaburu. Znači, njegov problem je bio što nije čistio se od mokrače. To je prouzrokovalo da mu ni namaz nije ispravan. Pa je onda došao na, sa neispravnim namazom i to je uzrok te njegove kazne. Sada vidim. Thank you. tom ponašao ono, <clears throat> pa, na jezika. Zdravi. Salman Fasi. Podučio nas je. Podučio nas je da se postavimo resta. Tri kamere. Počti. Zdravo. To je za velko. To je za velko. Nije računa na kodbi. Koliko ćeš tri kamere očiti na Sam mislio da na veliko nužno mislio. Ali to je bilo prije vodi. Bilo i tad vode prije propisa za Računi. Završit ćemo ovo ono vezanje. Znači, govorili smo o čemu? O tim dokazima. Ostaje nam treće, to je mjesto. Dokazi da je obavezno. Prvi dokaz Sura Bekare 125. ajet. Kaže Al-Shanu Wahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahira bejti. I mi smo povjerili Ibrahimu i Ismailu da očiste moju kuću. Da očiste šta? Kabu. Znači, kuća u kojoj se klanja, obavlja se namaz, a je ukazuje da mora biti šta? Čista. To je dokaz iz Kur'ana. Dokaz iz sunneta. U Buhariju muslimu je preneseno da je neki beduin ušao u džamiju i dok je poslanik držao drse sahabima On je u čošak džami otišao, digao haljinu, odjeću i pomokrio se pred svima. A vi znate, obično, i kod nas ovako ljudi sa sela nemaju tog stida. Mokre svukud <coughs> gdje god dođu, kraj puta, ovako, onako, nema, znači to, a pogotovo beduini, tamo nisu imali ti nikakvi preprekan da se vidi avret, niti bilo šta. Uglavnom, on se on je zadigo odiću i podiju. Kad su osvabili u demokriju džajami, skočili su na njega i onda mi je poslani sam rekao pustite ga, nemojte mu prekidati mokraću. Pustite ga, nemojte mu prekidati mokraću. Kad je završio, poslanik Selem je naredio da poliju kantu vode ili posudu vode na to mjesto na kojem je mokrio. Znači to što je naredio da polije to mjesto vodom nakon znači dokazi da mjesto mora šta biti čisto. Nakon toga poslani Selem je pozvao tog čovjeka i objasnio mu da džamije nisu za to nego da su one za spominjanje Allaha, za namaz i ostalo. I onda čovjek koji je bilo toliko drago, sam su ga napali, a on ga je fino podučio, nije mu ništa rekao ružno i onda je rekao Allahu moj, smiluj se meni Muhammedu i nemoj više nikome. I onda je poslanik se nam rekao da se ograničio si ili ograničio si nešto što je veoma široko znači Allahovu milost. Znači iz tog hadisa u Leme zaključilo da se mjesto na kome se klanja mora očistiti. Drugo iz tog hadisa zaključili su da uvijek od dva zla treba bilati, birati manje. Šta to znači? Znači sljedeće. Čovjek je već došao i već je onečistio mjesto. Je li tako li? Šteta se već desila. E sada, pod pretpostavkom da su asabi skočili na njega i obustavili mu mokrenje. Prvo to bi bilo štetno za njega. Drugo, čovjek bio nečistio svoju odjeću. Treće, vjerovatno mu savrat vidio otvoreno. Znači, vidite koja šteta. Četvrto, ne bi ispravili to što se desilo, već je mjesto onečišćeno. Peto, napravili bi u veliku graju u džami. Šesto, čovjeka bi skroz otjerali. Čovjek neznalca, nije čovjek došao. Pazite, da je došao čovjek s lošom namjerom da oskrnavi mjesto, to je drugo. Ali čovjek, nema, čovjek je došao da sluša, da vidi, ali nema pojma. Na čovjek je došao s dobrom namjerom i oni bi ga otjerali na takav način. Kontate. To su sve štete koje da su tako uradili, desile su, a ovako ova šteta se već desila, pospi vodu na ponju i gotovo. Jel u redu to? to je zna to su znači uslovi za čistoću mjesta sljedeći naslov napišite odnosno imali smo tačku koju kako se to čisti jel? ali prije toga kad već govorimo o mjestima na kojima se da, da je treba čistiti. Napišite jedan mali podnaslov na kojim mjestima nije dozvoljeno klanjati. Na kojim mjestima nije dozvoljeno klanjati i tu ćemo stati. Jer ima dosta to, to je problematično pitanje imamo znači mjesta gdje u osnovi nije dozvoljeno klanjati znači kao takvo mjesto imamo mjesta gdje je dozvoljeno ali zbog nekih stvari nije pa koja su to mjesta pa često ljudi pitaju za slike za ovo za ono i tako dalje znači pošto nam je vrijeme isteklo staćemo na tome pa ćemo nastaviti ako Bog da idući peta šubha Preneseno je u dijelu El Istiab od Ibnu Abdulberra. Istiab je dijelo koje govori o biografijama ashaba. Da je ashab Ebu Džendel izgradio meščid na kaburu Ebu Basira. Ebu Basir, ko je bio Ebu Basir? Date da je posle selem šeste iđeske godine potpisao primirje sa mušicima na Hudejbiji. I između ostalog u, u tačkama tog primirja bilo je da ako neko od mušrika prihvati islam i dođe poslaniku, poslanik ga mora vratiti i izručiti. A ako neko od muslimana vrati se mušicima, ne moraju ga vratiti. Poslanik je pristao na to. Je bio jedan čovjek koji se zove Ebu Basir. Ebu Basir, čovjek je primio islam, došao u Medinu kod poslanika, sredom traži zašto i onda su mušici došli da ga traže. Poslanik sa selem mu reče, mi nemamo drugog izbora nego da vratimo. I vratio ga. Izručio ga mušicima i rekao mu, možda će ti Allah dat neki izlaz. Kad je Ebu Basir bio na pola puta sa tim mušicima koji su ga vratili, on je njih savladao, zarobio ih i odmetno se. Znači, nije došao u Medinu. A Kad su mušici ponovo došli u Medinu, poslanik im je rekao, mi u ugovoru imamo ko dođe meni, a on nije došao meni. Znači, ne odgovaram za njega, nije u mojoj nadležnosti uopšte. I on se odmetno živio u pustinji i presvetio je mušičke karavane. Tako da je nakon određenog vremena, tako da su nakon određenog vremena mušici sami došli poslaniku i zamolili ga da ga prihvati kod sebe da mogu karavane s prolaziti i tako da su, jer to je kasnije poslana skupina kad su ljudi čuli za ta izlaz znači da ne moraju poslanikuć odšli su svi Ebu Basiru iz Mekije i onda kad je to poslana skupina to oni su presetali te karavane i mušici su došli poslaniku tražiti od njega da ga prihvati sebi da, da, da, da pokuša to riješiti da više ne presreće karavane e to je bio Ebu Basir kad je Ebu Basir umro Ebu Džendel šta je uradio odšao izgradio džamiju na njegovom kaburu mešćine. Pa da vidimo tu šubu. Šta je to, o čemu se radi? Kaže nam šejh ovdje, znači oni kažu da je to Ebu Džendel izgradio u vrijeme poslanikovog života. Kažu, kaže nam ovdje šejh, ta njihova šubha, ta njihov dokaz nije, nije dostojen da se spominje. i kaže da to nije da to nisu spomenuli neki novotari iz ovog vremena prenoseći kao vjerodostojan hadis ne bih to ni pošto ni spomenuo jer kaže ne bih dozvolio sebi da napišem na listovima tako neku glupost znači to kaže ko? a šehrba ali pošto je spomenuta, znači, i neki uzme za dokaz od savremenika, kaže on, odgovaramo na tu šubhu sa dva aspekta. Prvo, ono što možete i pretpostaviti, nije potvrđena vjerodostojnost toga. Znači, ne prihvatamo uopšte da se, ta, da se to dogodilo. contexto kaže nam ovde šejih ta, taj događaj znači događaj, on spominje jednu bitku koja je bio Ebu Basir, taj događaj je spomenuo Buhari a nije spomenuto u Buharinom sahihu taj dio koji govori o izgradnji te džamije što ukazuje šta na slabost toga svakom slučaju znači nije, nije potvrđeno. Drugo, drugi aspekt, kaže nam šejh čak da pretpostavimo da je u redu, da je potvrđena priča. Ne može biti dokaz da se pogaze svi oni vjerodostojni hadisi koji govore o zabrani izgradnje džamija na tim zbog postupka sahaba, a mi znamo da postupak sahaba u osnovi nije šerijatski dokaz, naročito ako se kosi sa vjerodostojnim hadisima. Zar nije potvrđeno znači zar nije potvrđeno da je bilo ashaba da su praktikovali muta brak do Omerovog vremena? Ne može biti to dokaz dozvoli muta brak. Zašto? Zato što do nije doprla zabrana. Zar nije potvrđeno da je recimo Abdullah ibn Abbas smatrao da postoji samo jedna vrsta kamate, a to je ono kad daš 100 maraka kad uzmeš 150 on je ovu drugu vrstu kamate, a to je ta razlika u, u, u isto tim e, kamatnim robama, razlika u njima kod njega nije bila problematična. Recimo daš kilu hurmi slabih za, za, za pol kile dobrih, može, ne smeta. Znači, kod njega to nije bilo spod. zašto? Zato što nije dopro do njega hadis. Ali kad je čuo, nakon toga se je povratio. Prema je postupci ashaba ako nisu u skladu sa, sa hadisima i sa šarijatom, šta odbijaju se, nema tu nikakve dvojbe. Ali kažemo to i pod pretpostavkom da je tako, ali nije uopšte to što je potvrđeno. Rivajet koji je Ibn Abdulber spomenuo i to da se spominje, Ibn Abdulber je veliki alim, I on to nije spomenuo kao da on to vjeruje u to da se dogodilo, nego kaže on, spominje se čudna priča. Znači, spominje se čudna priča, pa je naveo šta se spominje. Znači, nije on to rekao, to je tako bilo, nego spominje se. Hmm. Šesta šubha. Šesta šubha, šubha kažu zabrana uzimanja kabrova za mešćide propisana je zbog bojazni smutnije kaburovima Znači još kao Tevhid nije bio duboko u srcima sahaba i poslanik sa Seleme je želio da ukloni sve što bi eventualno moglo naštetiti tom Tevhidu Pa između ostalog zabranio šta? I to. Ali, poznato je u fikhu da kada prestane razlog zabrane, prestaje i zabrana. Što bi značilo da razlog zabrane, a to je slab tevhid, bojazan za tevhid, prestao je kada je tevhid postao jasan, upotpunjen, i duboko u srcima ljudi. Prema tome, kada je to postalo, danas to više nije važeći. Kad se tevhid upotpunio, postoji jasan u srcima ashaba, razlog zabrane prestaje, prema tome prestaje šta i zabrana. Ova šubha sama po sebi je, kao što vidite, smiješna. Prvo, čak i da kažemo čak i da kažemo da, da je tevhid upotpunio sa srcima ashaba. So šta je s nama? Mislim, šta je s nama? Ajde, dobro, ashabi. Čak i po, po njegovom tom, po tom rezonu, znači, ti kažeš u redu, znači, kaburovi su zabranjeni zbog bojazni za tevhid, dobro? A sahabi su potpuno tevhid. A jesmo mi potpuno svoj tevhid. I kako znat kad je ko potpunio tevhid? Zato šeheh Albani kaže u odgovor na ovu šubhu nije mi poznato da iko učen spomenuo ovu šubhu. Znači čak i oni koji dozvoljavaju to na kaboru mestoru mi spomenuli ovu šubhu. Kaže, jedino sam vidio autora knjige oživljavanja kaburova, napisao čovjek knjigu oživljavanja kaburova, spomenuo je ovu šubu. Dobro, već je malo da, da da duljemo s ovim, on ovdje njemu odgovorio odgovorio, znači sa, sa mnogim tim, ali mislim da je ovo ta glupost jasna. Hm? dobro, mislim ovo smo odradili znači većinu ovog što, što je trebalo ovdje knjige tako da zadržat ćemo se na ovom Allahu alam